Küfür näme, şony bilmeli. Selef salyh näme, kapyrçylygy nädip düşündirýär. Küfrüňem näme, dil taýdan manysy bar, näme, din taýdan manysy bar. Dil taýdan manysy näme küfrüň, örtmek, ýapmak, düşündiňmi. Gazanyň gapagyna-da näme, käfir diýip bolýar. Tütä-de käfir diýýär. Hatda daýhana-da käfir diýilýär arap dilinde. Näme üçin? Tohumy ýeriň aşagynda gömýär, örtýär. okýar, düşündiňmi? Islendik bir örtgä, perdä näme kufr diýilýär. Taýyp, näme üçin dil taýdan şu alyndy? Sesiň adam asly eneden doganda iman bilen dogýar. Soň näme etýär? Şu imanyny gizleýär, örtýär, Allaň ybadatyna gelenok. Şonuň üçin käfir diýilýär. Indi küfrüň dil taýdan näme düşündirişini bilen bolsak näme? Dil taýdan, din taýdan näme? Bir adam muslim bolandan soň, mu'min bolandan soň, yslama girenden soň, hä, dinden çykarýan bir ynanjy kabul etse, düşündiňmi? Ýa-da dinden çykmaklygyna sebäp bolýan bir sözi diýse, ýa-da dinden çykmaklygyna sebäp bolýan bir amalyny etse näme bolýar? Onda şol adam dinden çykýar. Käfir bolýar. Mürtet bolýar. Düşündiňmi? Käfir näme eken? Ýa dine girmek, girmegine sebäp bolmady, sebäp bolýan amal etmedik, ýa-da soň dinden çykmagyna sebäp bolan amallary näme? Eden adama käfir diýilýär. Taýyp. Indi näme? Küfri bildik. Küfrüň hem näme? Selef salyhyň düşündirişine görä näme? Iki görnüşi bar. Uly küfür bar, kiçi küfür bar. Düşündikdämi? Küfrün ekber we küfrün esgar bar. Uly küfür bilen kiçi küfrüň näme tapawudy bar? Uly küfür dinden çykarýar. Düşündiňizmi? Uly kapyrlyk dinden çykarýar. Eýýäm dinden çykdy dämi? Hemme musulman gatnaşyk sen oň bilen kesmeli bolýaň. Namaz okamak yzynda, nika gyýmak, öýlenmek, damagyny çal, damak çalsa malyny iýmek bolanda. Kiçi küfür näme? Seni dinden çykaranak. Düşündiňmi? Ýöne seň imanyň ejizletýär. Düşündiňmi? Imanyň ejizletýär. gizletýär. Indi, şu uly küfür, näme, dinden çykarýan küfür. Ygtykatda-da bolubilýär, amalda-da bolubilýär, kowulda-da bolubilýär. Düşündiňmi? Edil şoň ýaly, kiçi küfür hem, ygtykatda-da bolubilýär, amalda-da bolubilýär we näme, kowulda-da bolubilýär. Taýýyp, buny näme üçin açyklaýas? Sebäp diýseň, ýaňky açyklamak selefiň açyklamaklygy. Murjyýe näme diýip açyklaýa? Murjyýelerem biziňki ýalak näme, küfür iki görnüş diýe. Uly küfür bar diýe, kiçi küfür bar diýe. Dogry dälmi? Uly küfür näme? Ygtykatda edilýän zatlar uly küfür. Düşündiňmi? Kiçi küfür näme? Amalda edilýän küfürler. Amal ýüzünde näme etdimi, gabra sejde etsin, buta sejde etsin, Alla sögsin, ýa dilinde ýaňky ýalak küfür gürrüňi etsin, Kuran zyňsyn, näme etsin, Käfir bolanok, tä ýüregindenem şo zady näme inkär etýändigini, ýa Kurana sögmek, ýa Alla sögmeklige näme halal saýýandygyny, ýa-da näme şo zadyň küfürdigini ýüreginde içinde bilýändigini bilýänçäk şu amaly bilen näme dinden çykaramaz atdy. Düşündiňmi? Bu murjiäň gürrüňi. Biri dille näme uly küfür etse, ýa-da amalla uly küfür etse, Göni dille diýenine käfir diýmese ýa amalla diýenine käfir diýmese, tä kalba baglanyşdyrýança, ýüregine baglanyşdyrýança, näme eýýäm ol näme murjyýe bolýar. Şonuň üçin näme ulema ähli sünne wal jemat açykladylar, ýok, küfür ikä bölünýär, dogry, uly küfür bar, kiçi küfür bar. Uly küfürde näme, ygtykadyň hem paýy bar, amalyň hem paýy bar, näme, diliň hem paýy bar. Bir adam nädip uly küfür ygtykadynda göterse dinden çykybilýär. Mysal üçin, Bir adam ygtykad etýär näme, şu gabyram näme peýda beribilýär, zyýan beribilýär. Şundan dilesem, şulam maňa derman beribilýär, şyfa beribilýär diýdi. Şu ynanjy kalbynda göterdi. Kim bolýar şu? Dinden çykýar. Ygtykatdan çykýar. Düşündiňmi? Taýyp, dilde edilýän uly küfür näme? Alla sögdi. Pygambere sögdi. Dine sögdi. Kurana sögdi. Şuňa kapyr diýäsmi Alla sögünçin. Nirde önüp ösendigi bilen işimiz ýok. Ylmy bamy ýokmy işimiz ýok. Bir adam näme Alla sögdi. Ine öňümde bir oturan adam Alla sögdi. Şuňa käfir diýäsmi? Selef salyh näme diýýär? Käfir diýýär, göni. Murjyýe näme diýýär? Ýok diýýär. Düşündiňmi? Köp oglan biz käbir adamlara murjyýe diýsek şübhä düşýärler. Biz siziň murjyýe diýýänleriňizden soradyk diýýärler. Alla sögmek näme diýdik welin, küfür diýdiler diýýär. Alla sögýän kim diýdik welin, käfir diýdiler diýýär. Düşündiňmi? Ýöne Üçünji sorag bermeli. Düşündiňmi? Üçünji soragy berseň, ondan ýüze çykýar. Murjiäm murjiä-de üçünji sorag berýär. Menä meň gapdalymda kakam otyr. Alla sögýär. Şo kim? Selef salyh näme diýýär? Käfir diýýär. Murjiä näme diýýär? Şoň küfürdigini bilýämi diýýär. Ana, başlaýar ondan-a. Düşündiňmi? Şo Alla sögmekligiň kapyrdygyny bilýämi diýýär. Ýa-da, nim? Önüp ösen ýeri nirde diýýä. Şuň galak günä edilýän ýerde, dinsizrak, ylmyň ýaýramadyk ýerinde önüp ösdümi diýýä. Şu zatlary söreýär. Ýa ýüreginde aslan Alla sögmekligi haram saýanakmy? Şu zatlaryny bilýäňmi diýýä. Ýo bilemak diýýä. Ýo onda bil diýýä. Belki bilýän däldir diýýä. Düşündiňmi? Belki Alla sögmekligiň käfirdigi çykarýanyny bilýän däldir diýýä. Ýa şoň günädigini bilen däldir. Ýa niýetinde Hä? Käfir bolmak ýa Allahy sögmek ýokdy ol ene gaharyna diýäýendir dädi. Ene murjyýe bilen selef salygyň tapawutlanýan ýeri. Düşündikdämi? Ýok, biz kalba baglanyşdyrmaýas. Bizde iman näçe zatdan emele gelýär? Üç zatdan. Ynanç bolmaly, amal bolmaly, söz bolmaly, dogry dämi? Taýyp. Bir ynanç bar, şu ynanjy gidirýär. Düşündiňmi? Şu ynanjy gidirmek üçin dille diýmeklik gerekkä? Mysal üçin bir adam ynanýar, hä? Öz daşyndan görkezäýmene özüni towhid görkezýär. Ýöne ygtykadynda şu ölülerdenem soramaklyk bolýar diýýär. Dilinde aýdanak. Dilinde aýdanak. Soranagam şul adam käfir. Düşündiňmi? Ýa o käfir boljak bolsa näme dilinde diýip ýa-da iş ýüzünde görkezmekligi şert däl. Şol üçin hanefi kitaplarynda Bäbül murtetde agzýarlar näme diýýär? Biri elli ýyldan soň kapyr boljak diýip niýet etse, ýekfuru hal. Şo wagt kapyr bolýar diýýär. Düşündiňmi? Ýaşajak diýýän, ellä ýetýänmi, ýetemak diýýär. Ellä ýetdimmi, ölmedimmi, ýewreý bolup görjek diýýän. Ýewreý bolmaklyk nägilek diýýär. Düşündiňmi? Özem ýigrimi ýaşynda. Otuz ýaş bar dämi, ellä. Näme? Şo wagt, moment kapyr bolýar. Düşündiňmi? Dessine kapyr bolýar. Düşündik näme? Edil şoňňalyk näme? Bizde iman üç zatdan amal, ybarat. Ygtykat bolmaly, ynanç bolmaly, kowul bolmaly, amal bolmaly. Şu üçüňem hersini aýyrýan zat bar. We haýsam bolsa birini aýyrýanyny etdim, beýlekä baglamasyzdan şo kapyr bolýar, göni. Düşündik näme? Taýyp, ygtykat göterdi näme? Hiç kimi aýdanagam we iş ýüzünde-de gürlänak, ýöne näme biziň aslymyz adam däl-de maýmyn diýýär. Namazam okaýar, Allaň birligine çagyrýar, şirkem etmeli däl diýýär, ýöne kalbynda ynanç göterýär. Biz bilemiz-a, ýöne mysal alaly, ynanç bar kalbynda, biziň aslymyz adam däl-de biziň aslymyz maýmyn diýýär. Kim şi? Käfir bolýa. Indi biri näme etýä? Ynananak. Ynananak. Düşündiňmi? Öwlüýä parazçylygyň näme hakdygyna ynananak. Ýeke-tek Allada diýýä haýr-u-şer. Düşündiňmi? Ýöne dille näme edýä? Hü? Şu öwlüýälere-de sežde etseň bolýa diýýä. Edil Allany çagyryşyň bilen öwlüýä, pirlerem çagyryberiň diýýä. Ynananak ýöne şo zada. Näme bolýa? Käfir bolýar şol adam. Düşündiňmi? Eýýäm dille uly küfür etdi. Düşündiňmi? Ikinji, üçünji biri bar. Öňünde but bar. Ynanamak şu butuň hakgylygyna. Özem butuň öňüne barybam agzyndan gelendem sögýär. Butalaý, sen batyl diýýär. Sen pylan diýýär. Ýöne onda-da men etýän-dä diýdi, sežde etdi şoňalaý. Kim bolýar? Käfir bolýar. Ynanmak. haklygy, dille diýmekligi şert däl. Buta sežde etdimi, şol adam kapyr. Eline Kuran berildi, Kuran alyp zyňdymy, şol adam kapyr. Dine sögdümi, Ow, dine sögmeklik küfür. Beý diýme, diýmeýäs, ýok, käfir diýýäs, düşündiňmi? Emma murjyýe näme diýýär? Dine sögmeklik näme diýýäň? Küfür diýýär. Dine sögýän kim? Käfir diýýär. umumy gürrüň etýärler. Şoňa düşüniň. Murjiýeler habis, umumy gürrüň etýärler. Emma meň-ä doganym bar gapdalymda. Ylym almady, ýöne Alla sögýär. Şo kim diýseň, Ýo, jähil diýýär. Düşündiňmi? Uzur bar diýýär. Öwret diýýär. Düşündir. O muslim diýýär. Jähil diýýär. Düşündiňmi? Ygtykad etmese Alla sögmekligiň näme küfürlige çykarýandygyny, ýa şoň näme haram däl diýmese, näme halal diýmese käfir diýmeýär. Dille bir küfür etse, uly küfür etse, ýa amalla bir uly küfür etse, selef-salyh näme, ygtykady bilen işimiz ýok, göni dille küfür çykardymy, käfir diýýäs. Amalynda küfür çykardymy, käfir diýýäs. Bir batyl, küfür ygtykat göterip ýören eken, şony bildikmi, käfir diýýäs. Dille-amalla bir küfür etse, Kalbynda näme niýeti bar, ony bilmeklik şert däl. Murjieler näme diýýär? Ýok, kalbyny bilmeli diýýärler. Düşündiňmi? Jähilmi, jähil däl. Hökmüni bilýärmi, bilenok, şony soramaly diýýärler. Ýok, bul näme, murjiäň gürrüňi. Şonuň üçin selef salyh näme diýýär? Iman üç zatdan, hä, emele gelýän bolsa, küfürem şu üçüň biri bilen näme, adam käfir bolýar. Diňe ygtykady küfür däl, ýok. Adam ygtykat bilenem käfir bolup bilýär, götermesow ygtykady göterse. Ýa diýmesiz zat diýmekli bilenem käfir bolubilýär, ýa etmesiz zat etmekli bilen näme, käfir bolubilýär. Bula näme selef-salyhyň näme düşündirişi. Murjieleňem käbir zadyny aýtdyk. Indi näme, murjieler bilen biziň ýene bir tapawudymyz bar. Biz küfür ikä böldük, dogry dälmi? Uly küfür bar, kiçi küfür bar. Uly küfürem näme, uly küfür, kiçi küfür akydada-da bolubilýär, sözde-de bolubilýär, dilde-de bolubilýär diýdik, dogry dälmi? Indi ilki özümize mysal alalyň, soň murjiä geçýäs. Biz näme diýýäs? Uly küfre mysal aldyk. Biri ytykad götýär, kalbynda ytykad etýär, hä? Adamyň asly maýmyn diýýär. Düşündiňmi? Ýa-da näme etýär? Ölülerem Allaň berşi ýaly haýyr berip, zyýan beribilýär diýýär. Şu ytykady göterdi. Uly küfürmi, kiçi küfür? Uly küfür. Näme etýär? Dinden çykýar. Indi ytykady kiçi küfre mysal berýär. Biri kalbynda ynanç göterýär. Näme ynanç göterýär? Şu taýda oturyp dileg edenden ne, pylan öwlüýä baryp näme, pylan öwlüýäň ýanynda oturyp Alladan dileg etseň diýe, doga-dilegiň has kabul bolýar diýýär. Düşündikmi? Öýde oturyp Alladan diläniňden ne, pylan piriň gabrynyň ýanynda oturyp pirden dileseň diýýär na. Näme, pylan piriň ýanynda oturyp diýýär, Alladan dileseň diýýär, öýde oturanyňdan has dilegiň gowy kabul. bolýar diýýär. Düşündiňmi? Kiçi küfür. Kiçi küfür. Düşündiňmi? Näme diýýär? Ygtykadym ygtykady däl, şu ygtykadynda göterýär şu zady. Näme bolýar? Käfir bolýarmy? Käfir bolanok. Ýok, ygtykatda-da uly küfür bolup bilýän eken, kiçi küfür bolýan eken. Ýa-da näme? Riýa etýär. Düşündiňmi? Ybadat edende, namaz okanda, birden öýlän namazyny okap durka, ili-güni görüpdänem, ýüregine riýa girdi. Owadanlaýyn diýdi. Riýa ýürekden edilýärmi, dilli amaldan edilýär? Ýürekden edilýär. Riýa indi kalby amal ekenmi, dil amal ekenmi, beden amal eken? Kalby amal eken. Riýa uly küfürmi, kiçi küfür? Kiçi küfür. Riýa eden adam näme etýär? Dinden çykanak. Ýa-da içigaraç. Daşyla gelýär. Içigaraçylyk. Içigaraçylyk diýýär. Içi, daşy däl, iç, ýüregi gara, dogry dälmi? Haset etýär, içigaraçylyk etýär. Ýüregi bilen etýärmi, daşy bilen etýär? Günämi, günä däl, içigaraçylyk etmek, günä. Günäleňem hemmesi küfrüň şahasy dämi? Küfrüň şahasy. Hemme tagat-sogap işler, imanyň şahasy bolşy ýaly, hemme günälerem näme? Küfrüň şahasy. Taýyp, içi garaşy adama, hasad hasad ady hasad etýän adama käfir diýersiňmi ytykadynda? Käfir diýmeýäs. Näme üçin? Söýseň ol kiçi küfür. Ýa-da ynanç göterýär, näme şu alaja-da näme sebäp diýýär. Düşündiňmi? Goraýan Alla diýýär, ýöne alaja-da sebäp diýýär. Şuny ygtykad etýär. Şirkmi şirk dä? Şirk ulumy kiçi? Kiçi. Ygtykatdamy nirde? Ygtykatda. Şu ygtykadam şuň dakmaklyga iterdi. Ygtykatda dogry dämi? Dinden çykýamy? Dinden çykanok. Taýp. Ygtykadyňam näme? Dinden çykarýany bar eken, çykarmaýany bar eken. Kowla gelýär. Dilde-de dinden çykarýan söz bar, dinden çykarmaýan söz bar. Düşündiňmi? Dinden çykarýan söz näme? Lä ilähä illallamy men bozdum diýdi. Indi men musulman däl, hristian ýa ýewreý boljak diýdi. Dille şeý diýdi. Käfirmi käfir däl? Käfir. Alla sögdi. Käfir. Pygambere sögdi. Käfir. Ýüregine gaýtmasyzdan. Ýüregi näme diýýär? Inkär etýärmi? Bilýärmi? Şeýdiberseň eýýäm murjiäň ysy gelýär. Ýok, ýüregi bilen işimiz ýok. Dille küfür görkezdimi, käfir diýer. Käfir diýer. Kurana sögdi, metjide sögdi, näme? Uly küfürmi şu zatlar? Hä? Uly küfür dinden çykýar. Ine dille edilýän kiçi küfre mysal berýär. Gep etýär. Gep günämi günä däl. Günä. Günä küfrüň şahasymy şahasy däl. Küfrüň şahasy. Musulmana sögýär. Küfürmi küfür däl. Küfür, ýöne kiçi küfür. Dogry dälmi? Bu leýa näme etýär? Imanyny gidiren hakda näme imanyny ejizletýär. Düşündiňmi? Imanyny peseltýär. Amala gaýtýar. Kurany alyp eliniň tersi bilen zyňdy. Küfürmi küfür däl. Küfür dinden çykýar. Düşündiňmi? Billi şuň Kuranynygyny billi zyňdy. Düşündiňmi? Käfir bolýar. Niýeti näme? Belki gahary gelendir. Ýok. Käfir bolýar. Niýetine gaýtmak gerek däl. Allaň öýüne baryp metjit ýumuryp başlady. Metjidi ýykýar. Gerek däl diýýär. Näme bolýar? Käfir bolýa, dinden çykýa. Düşündiňmi? Doly kapyra ýardam berip, mu'minleri öldürtýä. Näme bolýa? Käfir bolýa. Uly küfür, dini gitýä. Indi amaly ýüzünde nädip kiçi küfür edibilýä? Baryp bir musulmany öldürdi. Gahary geldi, urşdy, öldürdi. Uly küfür bu küfür däl. Uly kiçi küfür, küfür, ýöne kiçi küfür. Şonuň pygamberimiz näme diýýär hadysda? Sibabul muslimi fusuq we kitaluhu näme diýýär? Küfür diýýär. Musulman musulmana sögmeklugi fasyklykdyr, bir-birini öldürmeklugi kapyrlykdyr diýýär. Ýöne näme kiçi küfür, dinden näme çykanok. Bu selef salyhyň akydasy küfür meselesinde. Emma murjyýe näme diýýär? Başdaky bölünişiginde murjyýe biz bilen. Murjyýe näme diýýär? Uly küfür diýýär, kiçi küfür. Bur diýen. Şunuň. Küfrüň hemmesi deň derejeli däl diýen. Uly küfür bar diýen, kiçi küfür bar diýen. Ýöne açyklanlarynda uly küfri kowla, amala paýlanaklar. Uly küfür diňe ygtykatda bolýar diýerler. Düşündiňmi? Uly küfür diňe ygtykatda bolýar, dilde, amalda uly küfür ýok diýerler. Düşündiňmi? Nä bu murjiäň akydasy. akydasy. Ýöne murjyýe öz-özi bu akydasyny bozýar. Biz murjyýeden soraýas, näme diýýäs? Ygtykatda uly küfür ýok diýýäň. Ýaňky kiçi mysallary berýäs. Riýa etdi, ýürek, ýürekde dämi, ýüregiň amaly dämi riýa? Hawa. Hasad etdi. Bir musulman doganyny ýigrendi. Hemme mu'min musulmanda-da bir musulman doganyny şahsy düşün. Ýigrenni. Şu zatlar küfrüň şahasymy şahasy däl. Şahasy diýýär murjiýeler. Dogry dälmi? Şahasy diýýär. Kalp bilen edilýämi? Kalp bilen edilýär. Dinden çykýamy? Dinden çykanak diýýärler. Eýýäm näme etdiler? Özleri eýýäm ygtykady böldiler. Ýok, bu kiçi küfür diýýär. Ýa ygtykady dämi? Ygtykady. Sen ýaňy näme diýdiň? Uly küfür, kiçi küfür. Uly küfür ygtykatda bolýar, kiçi küfür amalda bolýar. Ýok, kiçi küfür ygtykatda-da bolýar ekeni. Hawa. Şoň şüp näme diýýär? Edil şu uly küfür, kiçi küfür ygtykatda bolýar diýşiň ýalak, sen näme sünnede gel diýýär. Amallada ulusam bar, kiçisem bar, dillede ulusam bar, kiçisem bar, şonam diý diýýär. Ýöne murjyýe diýenak. Bunam haýsy murjyýe diýenak? Şu wagtky zamanyň murjyýeleri diýenak. Emma öňki zamanyň murjyýeleri takwa bolan, düşündiňmi? Olar bendeleň çäm, nämesi näme, düşünibilmediler aýat-hadyslara. ýaşaýşda. Düşündiňmi? Düşünibilmediler. Şoň üçin hem ýalňyşdylar iman düşündirenlerinde. Emma takwa adamdylar. Şoň üçin Şeýhülislam Ibn Teýmiýe rahimehullah murjiýeler bilen näme mynahaşa edende, iň soňunda murjiýe çykalga goýmady Şeýhülislam. Murjiýeler iň soňunda näme? Dille-de, amalda-da uly küfür bar diýdirmeklige ertdi. Tutdy delille, diýdiler. Diýensoňlaram, eýýäm, Alla sögmeklik näme? Käfir diýdi murjie. Düşündiňmi? Diýmese eýýäm çäre ýok. Ol adamlar näme? Allaň kapyr diýenine käfir diýmesizlige çäresi ýokdy öňki murjieleň. Pygamberiň kapyr diýenine kapyr diýmesizlige çäresi ýokdy olaň. Düşündiňmi? Şonuň üçin olar Alladan gorkýardy, azyz ekeni. Takwalyklary bardy. Şonuň üçin näme diýdiler? Adam ygtykatda küfür bol, käfir bolşerik, dille-de käfir bolubilýär. Näme? Amalla-da käfir bolup bilýär. Ýöne näme diýdiler? Ýene şo iman, ygtykat we kowul diýenler üçin, ýöne şu amallar näme? Käfirlige ertgänem bolsa, hä, şu kalbynda bir kapyrlygyň näme badygyna delil diýdiler. Seniň kalbynda iman bar adam Alla sögmeýär diýdiler. Eýýäm Alla sögdümi şuň sögmekligi Alla iman edenaklygynyň delili diýdiler. Düşündiňmi? Ýöne Alla sögmeklik käfir diýdiler ýöne kalba baglanyşdyrdylar. Emma biz näme diýýäs? Ýok! Allany söýýän Alla iman etýän adamam näme? Sögülýär Alla. Düşündiňmi? Sögdümi käfir diýýär. Emma bu atga murjiýeler näme? Ata-baba murjiýeleriniň diýen zadynam diýenaklar. Bu atga murjiýeler näme diýýär? Alla sögýär diýýär diýseň, käfir diýenaklar, jähil diýýärler. Niýet etýärmi, kast etýärmi diýýärler. Düşündiňmi? Şonuň üçin bu zatlara näme? Düşünmeli. Selef salykda iman üç zatdan näme? Emele gelýär. Meselem, küfürem näme? Şu haýsam bolsa bir zadyň birinde, üçüň haýsam bolsa birinde uly küfür tapyldymy, Beýlekisine seretmesizden gönüşoňa näme käfir diýer, ygtykad etdimi, etmedi, dille diýdimi, diýmedi, oňa serzenme. Amalynda küfür, uly küfür gördükmi, käfir diýer, dilinde uly küfür eşitdikmi, käfir diýer. Bir uly küfür ygtykad etýänini bildikmi, käfir diýer. Dille, amalda uly küfür edenini kalby näme diýer, ony bilmeklik bize şert däl. Şonam bilmeli, bilmesek bolanok, şübhesini aýyrmaly, hüjjetini aýyrmaly. Ýogsam diý bilemizak diýýä, o näme murjiäň gürrüňi, düşündiňmi? Ýöne beý diýilse näme, biri Allah söze göni kapyr diýip başla diýemizä, oglanlar, bir zada düşüniň. Biriniň gabyra seždende otursa, göni sen müşrik diýip başla diýemizä. Ýa Abdalla diý, eý Allaň guly, gel bärik diý, düşündir. Sen bir musulman adam diý, özüň yslama ýöňkeýäň diý, Muhammet pygamberiň ummaty diýýäň diý. Ýöne sen kapyr diýip ygtykat etmeli şony. Kapyr diýip ygtykad et, ýöne biz iteklemelini jähenneme ýa başardygymyz ony alyp galmaly. Alyp galmaly, şonuň üçin düşündirýäň, aýat bar, hadys bar, şu zatlar dinden çykarýar. Häzir şu zatlaryňy taşlaman ölseň sen ömürlik dogzahy bolýaň, gaýt, toba et diýýäň. Şoň düşünjek dilinde Kuran, hadys aýtýaň, bilen, eşden zatlaryňy aýtýaň. Gaýtdymy, alhamdulillah, hak kabul etýän eken. Gaýtmadymy, şol adam näme, käfir dünýede we ahyretde diýýäň. diýýär. Düşündikdämi? Indi bu zada näme ähli sünne wal jematda näme käfirem nähili käfir bolýan eken onam bildi.